entzutezko ulermena. Ondoren, Euskadi irratian, Iban Garate eta Sustrai Kolinari egindako elkarrizketa entzungo duzue. Lehen atala. Ogei urte oparo, batzuentza beste batzuentza, baina oparoagoak esango dugu jente askok edo batzu behintzat, arrakasta hogei urte bete aurretik ezagutzen duelako. Eta arrakasta hitza gakotxe artean jarriko dugu e, oso personala delako, alegia, esan nahi aldatu egiten delako personaren arabera. Gaur, hogei urte bete aurretik arrakasta ezagutu duten bi gazte gonbidatu ditugu, gazte iburuz egiteko. Iban Garate aktorea da eta gaur egun telebista aurkezlea. Iban, kaixo ongietorri. Kaixo, eskerrik asko. Bueno, orain eh, gainera ikasten ari zara, ez? Bai, ikusentzutezko komunikazioa, Nafarroan. Uh -huh. Ba, ahi gustora, orain arte bintzat Ba, azterketak ez da doin bitartean, bat deno dakigu, lasai garela, ez da, ikasleok, baina momentuan ondo. Eta bigarren gonbidatua sustraiko lina, e, bersolaria da bera, ezagutzen duzu iaz e, bersolari txapelketan agusean bosgarren postuan gelditu zelako, sustrai ongi zuri ere, bai, eta zu ikasten. Bai, zuzen bidea, bai honan. Uh Eta ondo, irugarren urtean aurten, eta ba, momentu zelasai, iban bezalasai. Abokatu orduan. Igual proiektua bintza, bai. Bueno, proiektuak beti da proiektu eta hortxe. dugu. Bai. Bueno, nik esan dut hasieran hogei urte bete horretik arrakasta ezagutu zuela biok. E, nola bizi duzu zuek hori? Zuentzako, ibanentzako esate baterako, zer da arrakasta? Bueno, nik arrakasta neurtu edo arrakasta neurtzeko ba, zuze gustora zoen, e, edo nina nagoen neurtzen dut, ez? Arrakasta alde horretatik nik telebizta gati galdetu ezkero ni gustora nago egiten arekin, eta bai alde horretatik neure zako arrakasta lortu dut, ba hemen eh, lan nahi lan egin nahi nuelako eta lortu dudalako, baina kanpotik ikusten den arrakasta hori edo beste ematen dizuten arrakasta edo eurek ikusten duten zuri buruz, ba ez da beste modu batera. Ez dut ikusten nik, eh, jendeak uste du ni arrakasta lortu da norbait naizela, ezta? Nik uste dut sustraik alde horretatik, ba txapelketa batani bosgarren 5. gelditu eta alde horretatik bai arrakasta bat edo neurtzeko erraza dela, ezta? Mm Baina nirea ba, asko zer ez zailagoa da, ez da ni telebista saioa egiten dut orain, baina horregatik ez egite eh, beste ni e, tipo arrakastatxutza ikusi al, edo ez dakit. Horri igual fama sartuko da, horren bai. egingo dugu horri buruz, famari buruz. Zuzta ez, horretzako izatea zer, zer da? Ba, ni uste arrakasta dela hori ez, eh, Ibanek esan duela. Nahi duzun hortan gustor aritzea ez, eta, bueno, nahizta Ibanek esan duen Ba, nik neurgailu erresagoa daukadala, ba, bai, erresagoa daukat, baino era berean relatiboa ez? E, badaki gutxapeletak egunean kontuak izaten direla, eta eta bueno, ni <laughs> baino hobea den jende asko neratzetik gelditu dela, ez? Eta uste arrakasta ere azken finean ez da hola definitzerik eta ez da hola bizitzerik, ez? Mhm. E, ba, badoa eta badator, eta Baina begi bakoitzaren nintzat ezberdina da. Baina famarena agian bai, hori nabaritzen da. Zago da bai. izatea eta beste gozago da famatua. Bueno, nik, enuk esango famatua eh, ezagunak. Ezta? Bale, ezagunak. Famatua behar badaia beste maila batean dago. Baina bai, jendeak eh, orain gainera oso modan dago telebistako kastik eta orkestea eta jendea ba, famak eta diruak ere bai. Ezta? Badiru diru erraza dela edo erraz lortzen den dirua, hola lantxo bat egin eta bat horrela ez Baina ni jende horre esango nioke, ba, telebistatik edo, edo irratian lan egitetik edo, bueno, berdin, ez gauza bera. Ez da gauza bera, ez da gauza bera, utzen, baina horren gauza honena edo hemen egotearen adibiz Euskal Telebistan edo Euskal Irrati Telebistan egotearen gauza honena nire ustez lagunak dira. Ni bost urte dara matzat, dagoeneko, eta ezer errezeren gainetik eta bene benetan esan da, ez diot orain hemen telebistan gode, eta ez da telebistan harren. Nik hemen lagun mordoa egin dut, eta pasillotan abilean egin eh, kaso egiten dira, eta eurekin izketan egoten naiz, eta bene benetan gehien baloratzen dudana hori da. Lehen atala amaitu da. Bigarren atala. Privilegio txiki batzuk ere izango dituzu ez? Gauza asko ezagutzeko aukera. Bai, bueno, ba, hori... Komunikabideak esate baterako, hainbesteko indarra dutenak. Nez eta beti kritika egiten diguzuen. Eh? Eh? <laughs> Geretzen ez dugu horri, bueno. ez dakit, eh? Ni adibidez, balen, lehen Ibani komentatzen iona, ez? Ba, gu etorria programa bat egitea, eta gure iritzia ematen dugu, baino azken finean pentsatzen jarrizko, nor geragu, ez? Iritzi hori emateko, ez? E, bai, gure iritziak beste dozen gaztena baino gehiago balio aldu ta, ta ez, baino guri emateko aukera uzten digute, eta beste gazte horri ez. Eta hori privilegio bat izan daiteke? Bai, ez? bai edo ez, <laughs> bai aldetara. ez. Bo ez dakit, nik ere sustraik bezala ikusten dute, eh? bai edo ez, ez Bai alde horretik zerbait esan badugu, mm. badirudi errazago, esateko errazago dugula. Baina, baina ez tegitzen batera, guk esan dagoak ere ez du besteenak baino gehiago balio, beraz? Ez, da beti sokan zaudela ez, e, bai, iritzia ematea gauza edorra da, baino jakin behar dena da, iritzi horiek ere une oro epaituak direla ez, eta, bueno, ba, batzuei gustatuko zaie eta beste batzuei ez, ez, orduan, ba, hor, bakoitzak asumatu behar du, ba, berez dena izaten, ez? Eta bestela, bere esperientziatik hitz egiten. Hori da, ez? Bestela, ba, ba, bada personaia baten barruan sartzen, ez dela urrut iritsiko. Hora, nik alde horretetik eh, anonimo izatean ikasko baloratzen dut. Eh. Bai, eskaparate bai. baten ezagotea. Bai, bai. Ba, toki ederra, okeratu duzu. Bai, ba, git. Baina lana gustatzen zait. <laughs> bi arazo dituzu, bai. ordu Ez bakarra, bi arazo dituzu. Bueno, konta, konta, etorri zerete gaztei buruz ez egiteko. Eh, esaten da, gizarte hau, hogeta mendeko gizartea, gaztei begira ari dela. Gaztetasuna saritzen dela, eh, polita izatea, eh, dena dela ez da muixotru kiroa zitako zerbait, ez? Gazteak ez gara besterik gabe gazteak eta kitxo, zerbait egiten dugu, pentsatzen dugu. Eh, nola ikusten duzu, eh? Bai, nik uste dut e, gaztea izateatik ez dela ezer lortzen lan egin behar da. Behar inor baino gehiago, ez da? Gazte zarelako jai hartzen, eh, dagoeneko jartzen dizute alako, jo, eh, jartzen zain postu batean edo leku batean, non lan egin behar duzun gauzak lortzeko, ez dizute zer ematen gaztea izatearen, beraz? Beste dozine gaina, edo gehiago egin behar dugu lan gauzak lortzeko. Ni ona etorri nintzenean, ean, ama urten nituen, oen kalen hasi nintzen, eta nuen ikasketari. Beraz, ikasitago guztia telebiztan ikasi du. Eta uste dut bai abantaila batekin datu zela, ba aurrez ikasi dutenak, orain mm. ikasten ari naiz, baina aurrez ikasi da dutenak eta telebistan sartzen direnak, uste dut abantaila bat badutela. Beraz ni nire borrokatxo egin behar izan dut, ba ikasteko, ba pasa diren 5 urte hauetan, ba orain ez? Eta mm. moldatzeko orain, ba zuzeneko saio bat egiten, mm -hmm. ezta? Mm-hmm. Ez dela muxu truke zer. Ez, ez da, ez da roparitzen. Baina era berean egia da gaur egungo gizartean, ba gauza asko itxuraren arabera egiten direla, ez? Ta igual ba, ez dakit ire kasua den, baino ba, jende bat gazte izateagatik, eta bueno, berezko doai landu gabe batzuk eukitzeagatik jartzen direla dauden toki batean, eta gero hortik aurrera eskatzen zaiela aleginez, e, behin postuan jarri eta gero. sartu eta gero. Hori da ez, agian gazte izatea eta itxura erakargarria eukitzeak ba, ate batzuk irekitzen dituela, ez? Naiz ta gero garbi dagoen bakoitzak erakutsi behar duela berez dena, ez? Ba, baina hori zer, urte beteko kontu izan hori du. Hori da, ez? Bete, eta gero... Eh, hori da. Desagertu ere, sartu bezain erraz desagertzen dituk, normalean. Hoi, ala da, baina... ate batzuk irekitzen dituela ere bai, bai, bai, egia ba, ba, dala, ez? Egia, egia. Baina, bueno, gero garbi dago bakoitzak demostratu behar duela, ez? Mm -hmm. E, Zer ustela Bigarren atala amaitu da irugarren atala. Bueno, eta entzun barra dizaten dituzuenak, eh? Ze gaztei buruzko ikerketan mordoa ateratzen da. Goza, mordoa esaten dira, guk egin ditugun elkarrezketa sai hauetan esatu baterako esan da. Gaur egun, unibertsitatean informatu asko informatzen dela, baina pentsatzen erakutsi ez. E, gazteok ez dakizue pentsatzen? Ez dakizue gaitasun hori? Informazio asko duzuela, baina gero hori prozesatu eta pentsatu eta zuen iritziak eh, egiteko aukerarik edo baliabiderik biderik ez duzuela. Nire ustez pentsatzen ere badak, igu ez dakit hori akusazio hori, ez nik... E... Eta uni, bai, behar bada unibertsitateetakoa egia da, ez mhm. bakoitza ikasten du pentsatzen eta bere juzkuak egiten, edo behar bada ez ikasten, nik unibertsitateko esperientzia, eh? ni, ni, ni naitek jarri ez, ez orain arte, alako klase magistralak edo etortzen da irakaslea, esplikatzen dizu, esplikatu beharroa, joaten da, ikasi eta azterketa. Aldo horretatik, bai, baina, ez dakik pentsatzen. Ni guzti hori, unibertsitatean, ni guzti dut, gurean behintzat, erakasle kontuare badela ez, ba batzuk etortzen diala, haien apunteak irakurtzen dituzte, eta punto ez. Hmm. Ta beste batzuk, ba, saiatzen diala ez, ba, bueno, agian dena emanda utzi beharrean, ba, kezkak sortzen, dudak uzten, ba, refleksiorako bidea zabaltzen, ez? Gero, ba, bueno, bakoitzak baliatzen du edo ez du baliatzen, baina bueno, hori ez da gazten kontua, hori mm -hmm, uste zarrena, e, neskena, gizonena, danena dala, esan, mm ba, bueno, denetan, denetik dagola. Ez. Bai, bueno, horrekorrean ez egitea oso zaila da, ze gazteak oso desbarriña zarete, mhm. baina zuek inguruan ezagutzen duzuenagatik, jenteak uste duen bezain harina zarete? Arina zuzentzu. Arina, buru arina. Buru arina? Bai. Bik dio? ez da paiketa bat, eh? Lasai, ez da paiketa bat. <laughs> ez dut uste, eh? Eongo da, gazte jendean ere, ba... Ba, eskatan esaten dute, gara, bote joia dela, eta zen bat irudi, eta gazteak hori bakarri dugula buruan. Ez da ondo pasa, diru pixka dizan, bidaiatu, eta pff, aztu, arazoak aztu. Ez da <laughs> diruaren abai baduk arrisko, bai, ezta? Bai. Ben esan diagu, eh, bai. en, edo berden da 16 diru pixa izan ezkero. Oh. Ba, ba oh. gauza arriskutsua jartzen dela. Bai, bai, bai, hori ala da. Baina, bueno, <laughs> ni bai, buru harina, baina zu gen gure aurreko belaunaldiak ere mezortzi hogei urtekin alakosiak izango zirela iruditzen zait, ez? Eh, Bai, agian diruari beste balore bat ematen zioten, ba, haien izerdi zirabazitakoa zelako, eta, eta gogor lan egin da irabazita zelako, ez? Baino, bestela, mi uste, hoi urtekin, eta emezortzi urtekin denak egin ditugula gutxi gora bera astakeri berdinak, ez? Mm -hmm. Ez dela asko aldatu. Baina uste dut, bagoitza bere hartzen ere gazteok badak igula, ez Bestela, hiezin zen bertsolari izango, ez, ez eh. pau, ba, alako erantzuk hartuko, edo beste bat ez edo beste hainbat gauzatan, edo kultura taldeak eta egiten direna bakoitza bere erantzukizuna hartzen du eta gauza funtzionatzen dute. Beraz, e, eh, zintzaigu esan e, eh, buruari nik edo ez dakit, nik uste bakigula erantzukizuna hartzen. Entzutezko ulermena amaitu da.